body is uh, getting sick, getting old, and uh, finally die. Mm. But your mind never die. มารักษาใจนี่โรงพยาบาลรักษาใจ He said this is this hospital that you can heal your your mind to look after your mind. This is the hospital for your mind. Mm. โรงพยาบาลทั่วโลกรักษากายแต่รักษาเท่าไหร่มันก็ไม่หายหรอก So the, the general hospital just take care of the, body, but it's, you, you finally you're gonna die anyway, no matter. ถึงหายมาแล้วยังอยู่ต่อไปคือตาย If you you heal from the disease but it's finally you're gonna die anyway. No choice. No choice. เขาบอกว่าไม่มีทางเลือกครับผมอย่างพ่อแม่ว่าครับนั่นแหละที่นี่ก็ต่อไปอีกก็มาเกิดอีก And then when you pass away, uh, you're gonna reborn again, rebirth. แต่โรงพยาบาลที่นี่ถ้ารักษาได้แล้วไม่มีเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มี so this for this hospital if you finish you gonna no reborn it's no reborn it's no no aging no illness and no die again so stop บางท่านบางลูกก็อดอาหารไม่ค่อยฉัน so some monk that try to fight the uh, defilement by not eating for seven days for many days as well yeah ในพรรษานี่ก็ วันพระหนึ่งฉันครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งฉันสี่ครั้ง so one month and eat uh, every seven days only four times a month one, one time every seven days yes every seven days one, month is four four days to eat that's very strong ไม่ตาย die. not not die ไม่ตายอดได้แต่กิเลสตาย the the defilement the desire the try to kill the desire ตายชั่วระยะสี่วันห้าวันก็ได้ถ้าไม่ตายตลอด ถ้าตายตลอดก็ยิ่งดี so it start you can fight uh, for four or five days and you stay here it's good start but if you can continue it's better that's what I say อดเพื่อหาดูกิเลส so just y o endure the pain just to uh, to see how the pain is and to uh, to fight the desire to fight with your mind ถ้าไม่อดก็ไม่รู้ว่าความหิวมันเป็นยังไง so if you if you not try to do it you never know what it is yeah it's true yes นั่นหาความทุกข์ให้มันเกิดขึ้น ให้มันความหิวเกิด ให้มันความทุกข์เกิดขึ้น so in occur you will see your mind will see มาแปลอีกที่นึงก็อดใจได้เป็นพระ so if you you, you try to uh, stop your mind try to fighting that you may be it's like a monk that try to do the same thing so but if but you cannot not eat at all that's not not not not good เพราะว่าได้ประโยชน์จากร่างกาย you have to maintain the body because you you you use the body ต้องรักษาเอาไว้ you have to keep the body to maintain the body to be alive ถ้าไม่ให้ทานอะไรเลยทำให้ร่างกายนี่อยู่ไม่ได้ก็เป็นบาป if you not eating at all your your body is too weak and you die because of that you stop eating that that no good that's i n f u l that's not good รักษาเอาไว้ you have have to keep to maintain your body just enough enough เท่าเวลาอันควรเท่าเวลาอันควรของสังขารก็ปล่อยไปตามเรื่อง until the time that the body let go by itself. Like when you finally die by itself, not you not forced it. But if you train your mind, you don't need to go to any hospital if you're sick. You can do meditation and stay with this hospital. That's to train your mind. วกมาหาหาพระพุทธเจ้า so the the Lord Buddha is the the one who knows that your your mind can be the one who know as well ได้เพืให้รู้บาปรู้บุญโลกวิถูรู้แก้งโลกความเป็นอยู่ของโลกวุ่นวาย so you will know the right or wrong you may be a uh, uh, grief and this uh, miserable and you will see that the world is chaos ให้ใจตัวนี้รู้ว่าโลกวุ่นวายแล้วก็ ไม่อยากมาเกิดแล้ว that your mind that your mind will know that the world is chaos that you don't want to reborn again that you that the way you do fight the desire the fight the desire เอามาพิจารณาเรามาอยู่เงียบเงียบสงบเราเอามาพิจารณาว่าโลกนี้วุ่นวายเนอไม่น่าเกิดเลยโลกนี้วุ่นวายเนอ so when you meditation you consider that you know uh, the, the the world is chaos the world is too busy a lot of grief and miserable so you don't want to reborn again ถ้าเราเขาไม่ไม่มานั่งอยู่ที่นี่ไม่ละไม่มารักษาใจไม่รู้ว่าโลกหุ่นใดนะ so sometimes you you lost into the world because you live in there every day but when you here you have time quiet for yourself you will see what the outside world is นั่นนะเพราะฉะนั้นใจตัวนี้ใจเออปาไปด้วยกิเลสไม่รู้ว่าโลกนี่วุ่นวายมีแต่อยากได้อยากรวยรวยแล้วก็อยากสวยงาม สองตัวใหญ่ๆนี่ so your mind is full of desire full of desire so you have desire for greed desire for uh, jealousy to make yourself beauty and wealthy ที่จะรู้ที่จะรู้ว่าโลกวุ่นวายต้องเข้ามาดูที่ใจในใจนิ่งซะก่อน so when you calm your mind to clear your mind you will see uh, the outside world full of greed and jealousy ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆกับโลกนะ you you have to be out of that world to be here you will understand ต้องเข้ามานั่งกันกองมานั่งให้ตัวนี้เป็นสมาธิหลักใจให้มีสมาธิแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมา so when you you you meditation you train your mind your mind with with the breathing in breathing out concentrate your mind uh, become a mindfulness so that's what that that you can think clearly สอนระดับแรกพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาทานศีลบุญ He said, uh, Lord Buddha teaching the lay people should do uh, generosity, morality, and meditation, which is bun, what he said. เมื่อเวาได้ได้ทำสามอย่างเรามีเกิดศรัทธามากขึ้นมากขึ้นบุญมากแล้วปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา When you do more of that three three things, you go to the next level. You can do a uh, uh, morality, uh, meditation, do meditation enough, the wisdom will arise at the end. หยุดหยุดทานดิมหาเข้าศีลหนังเดียวเข้าศีลเข้าสมาธิจะทำให้เกิดปัญญาสามอย่างเหมือนกัน Stop uh, the next level is stop generosity but you do more morality uh, meditation and u h finally you gain the wisdom หาแต่บุญหรือหาแต่ทำอย่างเดียวสิทำบุญหาทำ ได้หาธรรมเห็นธรรมแล้วรู้ธรรมแล้ว ว่าโลกคุณนวายแล้วจึงได้มาสอนคน so like he he he already know that uh, the, the dharma already he he he trained his mind already so he will share his teaching everybody ยังไม่เห็นยังไม่ดูยังไม่เห็นยังไม่รู้เอามาสอนคนอื่นก็ไม่ได้เป็นบาป so you have to Finish. you, you know everything already, so that you can train people. If you not um, graduate, not finished yet, not supposed to to tell people. Mm-hmm. Not supposed to teach people. The Lord Buddha taught, the Buddha say that you have to train yourself first until you finish, and then you can train somebody else. That Lord Buddha teaching. นะไม่ใช่หาง่ายนะ าผู้ที่จะฝึกได้สอนได้ so it's not easy to find that somebody already trained their mind already to finish it's not easy to find เพราะฉะนั้นต้องกันกองพระพุทธเจ้าจึงเตือนบอกตนญาติโยมบอกว่าการเลือกให้หรือเลือกทำบุญหรือเลือกเคารพกราบไหว้สักการะบูชาการเลือกให้ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเลือกให้ทานเลือกเคารพกราบไหว้เลือกสักการะเลือกบูชาไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็พระพระพระ So he, he said that uh, the, the Lord Buddha teach that to, to do generosity, you have to pick the, the right one. You have to pick the, the, the monk or the people that already have morality, they already finished. Otherwise, it's sinful. You give to the wrong people. นะเพราะฉะนั้นแนวทางของพระเจ้าประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงพาลูกศิษย์ลูกหาเข้าป่าเข้าดงอดขบอดฉันอดสะดวกสบาย ทนทุกข์ทรมานเอาเป็นเอาตาย That's all the the the senior monks will lead all the monks to to go to the jungle and stay in the the forest just to fight all this discernment just to meditation that the way the Lord Buddha teaching ไปสู้กับความกลัวกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวจะตายกลัวช่างกลัวเสือกลัวสัตว์สารสิงกลัวโคตรผีปีศาจในป่าในดง ู้ความกลัวได้แล้ว จึงจะได้ชัยชนะ so you have to you have to fight all the fear fear of the disease fear of the the the, the wild animal fear of the, the the bad spirits so when you fight all the fear you get out from the fear that you gonna finish เพราะฉะนั้นมีมรรคผลนิพพานยังมีอยู่ he said the enlightenment everybody everybody can do it ขอให้เราดู นะสวรรค์ในอกนรกในใจดูที่ไหนอันดับแรกดูหนึ่งนาทีสองนาทีดูลงเข้าลงบอกนั่นดูสวรรค์ He said heaven and hell is in your mind so do encourage you to do meditation by observing your breathing in breathing out until your mind is mindfulness นานเข้าไปนานเข้าไปนานเข้าไปก็เห็นสวรรค์แล้วก็เห็นพระนิพพาน The more you doing it you see the heaven when you see heaven that's close to the uh, nirvana, which is close to enlightenment. Finally, you will enlightenment like Buddha, the one who knows. So we say the enlightenment or nirvana, nobody can can can tell you. You have to experience by yourself. You have to see. You have to know by yourself. Nobody can tell you. that the Lord Buddha teaching และเหตุผลก็เป็นอย่างนั้น ไปพูดให้คนที่ไม่ดู เขาจะเชื่อได้ยังไงว่า พระนิพพานเป็นอย่างนี้ to to tell somebody who never enlightened how you gonna tell them to know เหมือนอาหารเหมือนอาหารถ้าบอกให้ทานแล้ว ถ้ารับประทานอาหารก็รู้ว่าอาหารอร่อย หรือไม่อร่อย So it's like the food. If you're not tasting it, how do you know this is t tastes good or it tastes bad? Is it delicious or it's bad? เนี่ยดูสวรรค์ดูนิพพานก็หรือคำว่าบุญบุญเหมือนกัน ถ้าเราทำบอกแล้วทำ The same thing ว่าสวรรค์เป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้ The same thing when you do meditation you will see that it's uh, heaven so if you're doing it you can see it if you're not doing it you may not see นั่นแหละเรียกว่าอาหารใจ นั่นแหละยารักษาใจ that the food for your mind that is the medicine for your mind can heal your mind train your mind ไม่ใช่รักษาอยู่บ้านไม่ได้ เพราะมันเคยตัวเลย so he said to come here you have a quiet environment so it's, you get out of the world yeah. so you can be, be easier to to เพราะฉะนั้นพทธเจ้าจึงบอกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านวัด so it's not this is not home this is a temple วัดกายได้กราบ วัดวาจาเราก็สวดมนต์แล้ว วัดใจเราก็ดูนสติเห็นไหมเรานั่งหนึ่งนาทีสองนาทีหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นั่นแหละวัดพร้อมทั้งสามอย่างตอนนี้ฉันนานเข้าไปนานเข้านานเข้าออกเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีแล้ว said ไม่อยากยุ่งเรื่องโลกกับมัน He said t h uh, the, the the temple in Thai we call wat He said it, three kind of wat uh, wat guys mean to pay respect Buddha by bowing uh, what Vaja is mean uh, to pay respect to Buddha by chanting. And the third one is Vajjai is mean that you do meditation. So the more you do meditation, you clear your mind, you train your mind, you have mindfulness, and then you will uh, enlightenment. And you, you uh, until you see that oh, this, the world is chaos, the world is busy, so you don't want to stay that anymore. So you will come here and just to train yourself full time. พราะฉะนั้นให้รีบเร่งรีบเร่งดูว่าเราแก่ไปแล้ว He said everybody getting old they should start it right now so you have time to to become enlightenment one day ยักษ์ขินีผู้คืออายุผู้หญิงยักษ์โคโนคืออายุผู้ชาย ยักษ์ขินีโคโนนี่ไม่มีฟัน มันกินคนไม่รู้สึกตัว he said about uh, Yakini Yakono, which is mean uh, the male giant and the, male or uh, female giant. That those two eating times, it's, it's like uh, uh, the time it passed by every day. so you have to don't waste the time just start doing now ยักษ์ตัวนี้หมายความว่าวันเวลาไม่มีฟันมันกินเราทุกวัน he said the the the, the giant those giants is have notice, but they, they biting, they eat the, the times. So the, the time pass by very quick. นั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เตือนเราวันเวลากินไปกินไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ so he said the time we pass by what are you doing right now what what today what are you doing today โดยเฉพาะอริยทรัพย์ภายในบุญนี่เราดูบุญไหมเราจะได้บุญไหม so how about the the, the, the not the material it's just the, the food for your mind have you done it today or not you have to, to ask yourself every day ันต้องให้ถามแล้วก็เตือนตนเองเรารีบทำซะมันหมดไปไม่ใช่เราได้อายุเยอะนะหมดไปมากแล้ว so you have to ask yourself and you're not doing today you have to start doing it remind yourself you have to do it พ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาอะไรไปด้วย ผมเส้นหนึ่งเอาไปด้วยไม่ได้ He said that your relative, your grandfather n grandmother that passed away, what they can take with them when they pass away. Even one one piece of hair they cannot take with them. They cannot take wealthy or beauty with them. Nothing. ต้องเชื่อต้องเชื่อในตัวเรามีกายกับใจนะ You have to believe that yourself have two parts. One is physical body and one is your mind. ถ้าไม่เชื่อจุดนี้ก็หลวงพ่อมาอยู่นี่ สี่ห้าปีถามใครเวลามาก็ดีดีดี แต่ไม่มาที่สองที่สามไม่ค่อยเห็นเลย You said you t r i e d to tell many people but maybe they don't understand they tell one or two times they come and they say good but they not not come back maybe they don't understand อีกพวกหนึ่งที่พระเคยไปโรงพยาบาลหรอเคยตามมาหรอกไปไหนอีกแล้ว เงียบเลยยมจริงอยู่ไหม นะเพราะนั่นพระไปหาหมอไปเจอแล้วก็รีบมาดูที่วัดเห็นมาสองครั้งว่าดีดีถ้าดีก็มาบ่อยๆเงียบไปเลยไม่เห็นมา He said one of the monk go to hospital, but he wounded at his leg. Uh, see two uh, nurses, and the nurses follow him, follow him to come here and do meditation for two days, and they never come back. He don't know why. You can t g e t access to the Hmm? Well, the, the real, the world outside, people often have a house and they have to pay the bank every month. And if they don't come back to their job, they will not pay the bank and they will lose their house and their family will be sad with them and mm -hmm. they lose respect in their เขาการครับผมเขาบอกว่าคนที่อยู่ข้างนอกครับ ที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ทางโลกนี้ มีบ้านก็จะต้องหาเงินเพื่อที่จะผ่อนบ้าน ผ่อนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครับผม ถ้าไม่มีตังก็ครอบครัวก็จะอยู่ไม่ได้ ครับผม ก็อาจจะเป็นเหตุผลนั้นครับผมนั่นแหละก็เพราะเขาไม่เชื่อว่า บาปบุญมีจริงเขาก็เชื่อว่า ถ้าร่ำรวยกับสวยงามแล้วเขาก็มีความสุขแล้ว So he said that they don't believe that they have uh, a merit or sinful that can go there to the next life. They thought that, what they have is wealthy and beauty, that's enough happiness for them. Mm-hmm. But it's a true happiness beyond that. Yes. so that's kind of happiness but it's never take you you're gonna you're gonna reborn again and do it cycle again so that, that's why the Lord Buddha teaching to follow the Lord Buddha, you will not reborn again. He's asking, he, he, he point to the monk and said why why they still alive with have no job and no <laughs> no you lose use some money <laughs> He said he uh, this monk he never have family another monk don't have family, or another one that have family but he get away with it and yeah. do by himself, a monk. because they believe they worship the, the Lord Buddha follow the Lord Buddha teaching that to to let go the, the the happiness in this world right now just to have to to be not to reborn again, to have suffering again, just, just want to end the suffering in this lifetime. Yeah. ถ้าไม่มาสนใจแล้วมันก็อยู่ด้วยความมืดนั่นแหละเข้าใจไหมโลกะคือความมืดครอบงำใจคนครอบงำสัตว์ใจสัตว์โลก He said if you never come here your mind will become uh, clouded with all the desire, with jealousy with the outside world you never know the light you never see the light He said, if you think it's difficult, it's uh, difficult. If you think it's easy, it, it, it can be easy as well. Hmm. If your mind have faith, it will be easy. he said. Hmm. ดูที่เขาไม่รู้บาปบุญคุณโทษที่เขามีป้น ในประเทศนี่มีมีมีเรือนจำไหม He said uh, when people uh, do some bad thing like robbery and stealing they go to jail he asking if this country have any jail ครับมีอยู่ครับผมผมว่ามีครับ มีคนไหนหันบ้างล่ะมี He asking how a lot a lot of people in jail มีมีเยอะอยู่ครับผมเขาเข้าใจไหม สิ่งที่ชั่วๆทำไมเขาทำได้ He said why that those people do the bad things กับผมเพราะว่าเพราะว่าเขามีความอยากครับผมนั่นแหละอยากไม่มีเครื่องเตือนในใจ ไม่มีฮิริไม่มีความเกรงกลัวละอายต่อบาป so พอจะอยากแล้วก็ไปทำกับนั่นเห็นไหมสร้างกรรมใหญ่แล้ว So because those people have desire, but they don't have morality that they can stop them that to choose which is right or wrong. to do. He said the Lord Buddha teaching is not easy is not for, not not normal people can do it only extraordinary people can do it which one you want He say he stay here for two three years. This is uh, only two of you that uh, sit like this, which is properly sit. In two or three years. <laughs> In two three. ส่วนมากก็คาแต่เก้าอี้นู่นแหละ So the most uh, uh, English people stay in the the chair. <laughs> นั่นแหละผู้มีศรัทธาทำได้เห็นไหมไม่เคยทำก็ทำได้ถ้ามีศรัทธา If you have faith, you can do it. แต่ยากก็ไหนก็ทำได้ If it's too difficult, you can do it if you have faith. ขอให้ตั้งใจปฏิบัติ He e n c o u r a g e you to do more and more. วันไหนกลับติ He said, when, when you go back home, เวลาว่าจะเดินทางตามหลวงปู่ไปค่ะ ไปอันวัดอันพระอาจารย์นอดนะคะอ๋อไปใกล้ใกล้ทานกรับอยู่ดิกับว่าใกล้แล้วค่ะหลวงปู่แต่ว่าไปถึงปุ่นจะกไปมร่วมเป็นคณะกับหลวงปู่ค่ะอืมอนโมทนาบุญนะีคะดีดีแต่ก็จ้คอยสิบไปบ้านนะคะก็ประมาณสามชั่วโมงเศษๆนะคะจากรถท่านท่านไปอืมอเจ้าหลวงพ่อนะคะ we will follow him to the พระอาจารย์ออส to see a new temple b e c e million <laughs> baht. Yeah. One, one million baht, yes. Yeah, today. No million. Yeah. <laughs> One. Already, we keep to our for good start. Yes. For good start to, um, uh, The new place yeah, a mm. new place for for, for meditation. It's very mm. good support. อืม mm. Yeah. มีอะไรถามอีกไหมเต้น So, do you have any question to ask him today? Nothing to ask, uh, just to say thank you. บอกว่าไม่มีคำถามสำหรับเขาครับผม แต่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่ที่สอนสอนครับผมดีใจถ้าไม่ได้มากก็อย่าลืมอยู่ที่บ้านก็อย่าไปฟังหลายแห่งอย่าไปฟังหลายทาง อย่าไปเชื่อหลายแห่งให้เชื่อพระพุทธเจ้าเหตุผลก่อนพระเจ้าดูนี่ดูลมอย่าไปทำอย่างอื่นบริกรรมอย่างอื่น he said he happy that you here today to train today and uh, if you cannot come here next time you can do it at home but you have to follow Lord Buddha teaching not to believe in any other monk say just believe in Lord Buddha teaching ถ้าเราไปเชื่อนู่นเชื่อนี่เชื่อนู่นเชื่อนี่เดี๋ยวใจมันไม่ลงมันสงสัยลังเลใจ if you have too many teacher, your mind maybe go everywhere. Yeah. So you have to focus on only Lord Buddha teaching. ถ้าเชื่อจุดนี้ตั้งใจจุดนี้ทำจุดนี้เลย เรื่องของกิเลสมันกังวลมากนะถ้าเชื่อจุดนี้ปักหลักเลยตั้งสัจจะ๋อนี่ถูกต้องแล้วว่าถูกต้องเราก็ตั้งใจทำเลย If you believe that this is the right way to do it, just doing it. Start doing it from now. ที่นู่นพระองค์นู่นสอนหนังนู่นหนังสือตำราเล่มนู่นสอนหนังนู่นหนังนี้ ยุ่งไปน you you may see that another monk teach another way maybe another book teach you a different way it, it, it complicate your mind so that you have to focus if you believe this is the right way just yes. keep doing it มันมีอะไรหรอกคนในโลกนี่ขาดอย่างเดียวคือขาดการทันทำหรือขาดการดูถ้าพูดง่าย so everybody can do it they just neglect to doing it so they have to put effort to d o i it ขาดการดูใจปล่อยให้ใจไปตามกิเลส อยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามนั่นกิเลส so they neglect to train their mind but how to how to train they forget to train their mind so they want you to look after to your mind to get rid of all desire mm-hmm. When I listen to other monks, they make it very very complicated ขอการครับผมเขาบอกว่าเวลาเขาฟังพระรูปอื่น ทำให้เขางง ๆ ครับผมเขาไม่ค่อยเข้าใจครับผมเข้าใจแล้ว เขาบอกว่าพ่อแม่บอกในตรงประเด็นดีครับผม เขาเข้าใจแล้วครับผมก็จึงว่าแล้วการหาพระเจ้าประสงค์ที่ถูกจริตที่ใส พูดตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องมันหายาก He says i s not easy to find the right teacher so if you see you you know it you lucky and then you keep o n พูดไปพูดมาแล้วก็เดี๋ยวก็หาว่าหลวงพ่ออวดอย่างนู้นนี่อีกละ ถ้าคิดตามหลักธรรมวินัยแล้วพระสงฆ์ส่วนมาก ผู้จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดูได้เห็นได้รู้แล้วหายากส่วนมากก็ไปท่องเอาของพระพุทธเจ้าได้ทำตีทำโทษทำเอกประโยคห้าประโยคหกอะไรก็ว่าไป แต่ เอาแต่ของพระเจ้ามาสอนดิไม่เอาของตนเอง เอาของพระเจ้าของจริงใครยังชั่วเนี่ยเอาแต่คำสรรเสริญ คำภาคปฏิบัติจริงๆ เอาตรงไหนให้เอาคำนี่คำว่าทำบุญทำบุญ สอนให้โยมทำบุญพอใจแล้ว He said most of the m o n k teach you teach people to just do a lot of chanting and forget to to tell them to train their mind by do meditation. But he emphasized everybody to do meditation, follow the Lord Buddha teaching. ไม่ต้องไปถึงอย่างอื่นหรอกแค่สถานที่กราบไหว้สักการะบูชา ไปดูเถอะห้องพระหิ้งพระตามวัดต่างๆ มีแต่ดอกไม้ทูบเทียนมีแต่แกกันดอกไม้แกกันทูบเทียนซึ่งมันไม่ถูกต้อง he said that you see you go to another temple you will see the, the decorate the buddha with the insect the candle and the flower he, he said which is not the right thing to do it มันทำให้ออกตนญาติโยมหลงหลงแล้วหลงอีกหลงแล้วหลงอีกหลงแล้วหลงอีกก็นั่นนั่นเห็นผลเสียนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ให้ทำนี่ดอกไมดูไหมง่ามไหมพอเห็นแล้วก็ขู่พระพุทธเจ้า ถ้ามีดอกไม้เขาไปเจอดอกไม้เจอทูบเจอเทียนกับไม่ลง So if you to pay respect to the Lord Buddha, you just use your, your hand, put on your chest and bow three times. That's the, the, the right way, the correct way to doing it. The, the rest is not necessary. เดี๋ยวีบวชเรียนเขียนอ่านบุญอะไรก็นิดๆหน่อยๆตีกองตีข้องแห่นู่นแห่นี่บวชแห่แห่ไปแห่มาฟ้องร้องกันยุ่งไปหมดเอาพูดคำพูดพิธีกรรมพูดศาสนา เอาพิธีกรรมโลกมาใช้ผลสุดท้ายก็หลงกัน When they do ceremony about uh, about Buddhism, they try to make things complicated by doing ring the bell and doing a lot of dancing, a lot of uh, a lot of things. It's, it's not necessary. The the the Lord Buddha teach that you be calm and quiet. ไปดูเถอะเมืองไทยออกพรรษาจะอะไรต่ออะไรบ้างไม่รู้ระเบิดจะเกิดตรงไหนบ้าง In Thailand, it's more complicated. Yes, it's. Um... very complicated เขาบอกว่าใช่ครับผมเขาบอกเขาเห็นจริงๆที่ที่อีสานนะครับผมี๋ยวก็เตรียมของที่จะไปจวดสลองออกพรรษาหรือก็บางทีเด็กไปเล่นก็แตกในมือแตกในหน้าเดี๋ยวนี้เริ่มกันแล้วหน้าบวมหน้าแตกกันเนินเพลินพึกไปแล้ว so after the rain retreat they're doing uh, the, the the rocket the the the the, the home handmade homemade rockets but sometimes they may not they not make good so i t i t i t may explode it ไอ้คัดแดงไปเนี่ยพอพรรษาแล้วที่นี่ก็เริ่มบุญกระถินนะที่นี่มันมีกี่ว่าหมู่บ้านที่นี่คิดดูตีกองยาวแข่งกองยาวมหรทพคบงันโอ้ไม่ได้อยู่พักผ่อนแล้วหมอลำซิ่งหมอลำเพลิน after after uh, after the rain rain retreat this is a katina a period mm-hmm. most of the temple they they they try to get dancing they try to get everything together so that's complicated and never non-stop entertainment กินเหล้ากินยาฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายสนันวันไหวคำพูดว่าทำบุญทำบุญทำบุญอะไรง่วงหน่อยห้องหาแม่อ้อมบ้านอ้อมเมืองยุบเนี่ย They kill all the livestock to feed the people. They they drinking. They intoxicated themselves. Too much entertaining. คุณเวนไปเห็นมาแล้วค่ะ นั่นแหละซึ่งนั่นดีแล้วล่ะที่อีสานไม่เห็นมาแล้วนั่นแหละอยากให้เข้าใจพิธีกรรมทางพระศาสนาทำไมหลายเรื่องหลายอย่างแท้ The Q Tam is my nephew to be the monk right The Q anymore He said that ทั้งเวทเสด็จไม่ใช่ตำหนิประเทศของตนเองหรอกแต่มันเป็นอย่างนั้นวัฒนธรรมชาวพุทธสร้างลงมาตั้งมีตั้งขึ้นมาอีกแล้ว กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสำนักพุทธคนในกระทรวงมีกี่คนกี่คนส่งไปทุกหมู่บ้านส่งไปทุกอำเภอถามละวัฒนธรรมทำอะไรหนูรู้จักศีลข้อที่แปดไหมศีลข้อที่สิบไหมไม่รู้หลวงปู่วัฒนธรรมให้พระทำอะไรล่ะเอาลิเกมาเล่นวัดเอาลูกโป้มาเล่นวัดเหรือ He said the Buddhist Buddhism ceremony is, is simple plain and simple, calm and peaceful, but uh, people tend to do make complicated. E even the government not not su support it, not I mean not not try to stop that. That's what he s เอาละจะดึกแล้วสมควรแต่เวลา This is สุนาบุณกุศทจงปกป้องคุ้มครองอบรมได้รวมลูกหลานมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยเดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยการงานสิงใดการเงินสิงใดโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จงปากันตั้งอกตั้งใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิด